Galtatzen dizugu, urtoz, uh, eh, hor galtatuk izan da, izan da galtatuk ministerioan, uh, eh? eh, geho FDSEA galtate dizugu guet galto hoi egiti, bon, FDSEA beste bezala, beti berjokia dizi, duzune raiteko, hek, hun hartzen die, guk lista bat departamentu osturun proposatzen bat eta jala-jala egin dizugu, eh? ULB lista igorrik izanen da, uh, lasab kolaboaiai, eh, eh, behar no suan badikezi gu, lista. Geo badikezi, Konfederazioan lista, lista e. Mena, presentatzen dizugu, departamentu osuan. Geo, uh, untsa ben dela, ez, ez diela nahi, si behu kokuntik, uh, eskual herrin kontatuik izan ditu. Gu, uh, Ez gututzu lotxa erresultat horrez. Huk izan behar dizta lotxa dien. Sibio eskual herrien da, xuxen da eskual herrin izan den. Eta oai e herial kargoa horrek, herri elkargoa e hortan gututzu, uan xuxen dago da hartan kontatu izan, izan dadi.